Tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala bifili almamurati, kwa kutekeleza maamrisho wa tarki almanhiyat, na kuacha yale yaliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa na pupa ya kujua mambo ya kheri ili wayafanyie kazi wanataka kujua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo gani ambayo wakiyafanya itakuwa ni sababu ya kufanikiwa na kupata janna ya Allah na ni mambo gani ambayo wakiyaacha Allah jalla waala atawaepusha na adhabu ya moto. Walikuwa na pupa sana hiyo ya kujua mambo kama hayo. Miongoni mwao ni Muadhi bin Jabal radhiyallahu anhu. An Muadhi bin Jabal radhiyallahu anhu qal, kutoka kwa Muadhi bin Jabal Allah amuye alisema, qultu ya Rasul Allah, nilisema ewe mjumbe wa Allah akhbirni hembu nifahamishe biamalin amali ambayo yudkhiluni aljanna itaniingiza janna akhbirni biamalin yudkhiluni ljanna wa yubaiduni anin nar nifahamishe amali ambayo nikiifanya itakuwa ni sababu ya Allah kuniingiza janna na kadhalika amali zitaniepusha na adhabu ya moto faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia muadhi laqad sa'alta an adhimin hakika muadhi umeuliza jambo kubwa sana umeuliza jambo adhim jambo kubwa mno kwa sababu ni ambalo linapelekea mtu kupata mafanikio makubwa na kuepukana na hasara kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo hilo usiwe na wasiwasi, Muadhi akamwambia wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala, na kwamba lakini jambo hilo, hayo mambo ni mepesi sana kwa yule ambaye Allah jalla waala amemja magumu kwa yule ambaye Allah jalla waala amemfanyia wepesi, basi mambo hayo ni mepesi sana jambo la kwanza ambalo watakikana ulifanya ewe muadhi ta'budu Allah watakikana umwabudu Allah ta'budu Allah umwabudu yake la tushriki shay'a na wala usimshirikishe na kitu chochote hili ni jambo la kwanza katika mambo ambayo ukiyafanya utaepushwa na moto na utaingia janna kwanza mabudu ukishamwabudu Allah jalla waala basi ibada yako hiyo ndani yake isipatikane kitu cha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ibada yako iwe ni kwa ikhlas lillahi ta'ala kadhalika iwe ibada yako ina mutabaa lirrasuli sallallahu alayhi wasallam Allah na usimshirikishe na kitu chochote hilo ni jambo la kwanza watuqimu salah usimamishe sala Jambo la pili, usimamishe sala baada ya kuwa umemwabudu Allah jalla waala, na ukajiepusha na shirki, ambayo shirki ni katika janga kubwa sana linalokula matendo ya waja. Ni janga ambalo litasababisha wenye kufanya shirki wasisamehewe na Allah jalla waala, kama Allah jalla waala na kwamba inna Allaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa Allah wala hasamehi kushirikishwa naye na anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa shirki kadhalika Allah anasema innahu man yushrik billah harrama Allahu alayhi aljanna hakika yule ambaye anayemshirikisha Allah jalla waala basi Allah jalla waala amhinna ndio maana mtume akamwambia muadhi kwanza umwabudu Allah jalla waala na ujiepushe na shirki kwa sababu shirki inaporomosha matendo walau ashrakta la yahbatanna amaluka ukifanya shirki yataporomoka matendo yako yote yatafutika yale ambayo ulikuwa umeyafanya yatafutika na hutakuwa na kitu tena kwa hivyo ni jambo ambalo ni la hatari ambalo watu wanatakikana walijue kisha akamwambia watukimu sala na usimamishe sala usimamishe swala hakumwambia uswali akamwambia usimamishe swala swali swala kwa wakati wake uswali swala kwa kutekeleza nyajibu zake, shurutu zake, nguzo zake, jinsi inavyotakiwa ili swala yako iwe ni sahihi. Kwa hiyo usishe swala, uswali swala ambayo ni yenye kukubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili hilo. Jambo la tatu, watutia zaka, na utoe zaka. Ni katika mambo ambayo yatapeleka kwa peponi na yatakuepusha na adhabu ya Allah taala watutia zaka, na utoe zaka ya mali zako. Kama wewe ni mkulima, utoe zaka ya mazao. Kama wewe ni mfugaji, utoe zaka ya wanyama. Kama wewe ni mfanyabiashara, utoe zaka mali za biashara. Wewe ni mchimba madini, utoe zaka ya madini, jinsi ambavyo ulivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watutia zaka, na utoe zaka ambao ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, iko kwenye mali zenu. Jambo lingine akamwambia watu sumu Ramadhan, na ufunge Ramadhani, ufunge Ramadhani, ambapo ibada hii ya Ramadhani ni katika ibada muhimu sana ambazo Allah jalla waala ametufaradhishia alivyowafaradhishia wale waliokuwa kabla yetu. Kisha akamalizia kwa kumwambia watahujju lbeit, na uhiji Alkaaba, wende kuhiji katika nyumba takatifu iliyoko Maka, utekeleza ibada ya hija Haya mambo matano ni katika mambo makubwa sana ambayo ni mambo ya kukupeleka peponi na kukuepusha na adhabu ya moto. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala adulluka ala abwabul khair, je, nisikufahamishe milango ya kheri Muadhi? Nikujulishe milango ya kheri ambayo milango hiyo ukita utakuwa umepita kwenye kheri kubwa, utakuwa umeshika njia ambayo ina kheri kubwa mbele yako, nikujulishe milango ya kheri? Kana kwamba Muadhi alisema bala ya Rasulullah. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, as junna, miongoni mwa milango ya kheri ni saumu. as junna, na saumu hii hapa ni tofauti na ile saumu ya mwanzo iliyotajwa kule, ile saumu tuliyoitaja katika arkanu za Uislamu ambazo nguzo hizo haitakikani yeyote ambaye ni Muislamu kuziacha nguzo hizo. Sasa saumu hii ni saumu zingine za nawafil, saumu za sunna. Hizi saumu ni junna, ni ngao, ni, ni, ni kinga inayokinga wewe na mambo mengi sana ya kukuangamiza, bali ni katika sababu za kupata saada na manufaa na, na, na kufaidika na kunufaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asaumu junna. hiyo jilishe, fanya hima uwe kufunga saumu za sunna. Wasadaqatu tutfiu lkhatia kama tutfiu lmau nnara, na sadaka. Sadaka hii ni sadaka ya kawaida, sadaka ambayo siyo ile ya zaka. Sadaka inazima makosa, kwa maana inamwondoshea mtu makosa. Kama tutfiu lmau nnara kama vile moto, kama vile maji yanavyozima moto. Yanake ni kwamba tutoe sadaka kwa wingi, sadaka za hizi za kawaida za kujitolea kusaidia watu, watu wasiojiweza. Umekuta mtu pale anakuomba msaidie, msaidie. Fanya sadaka za kila namna zinazia yako na kuyafuta makosa yako, wewe unabakia kuwa ni msafi. Kisha akamfundisha mlango mwingine. Sadaka ni mlango wa pili katika milango ya kheri akamwambia wa salatu rajuli fi jawfi llaili, na swala ndani ya usiku, katikati ya usiku. Wewe unaamka swali swala ya usiku, unambembeleza Allah jalla waala, unamweleza Allah subhanahu wa taala shida zako, unamweleza Allah matatizo yako, unamwomba Allah subhanahu wa taala, unaswali kipindi ambacho Allah jalla waala anauliza man yasaluni fautiahu, nana niomba nimpe? Ni nani? man yastaghfiruni faaghfira lah, nani ananiomba msamaha nimsamehe? Usiku wa manane unakutwa wewe unamwambia Allah, mimi naomba msamaha Mola wangu, mimi nahitaji kadha, nina shida hii kwako Mola wangu, nahitaji msaada wako, nisaidie kadha, niondolee matatizo fulani, shida fulani, niondolee maradhi, niondolee kadha. Unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku wa manane unaamka watu wengine wamelala ha? watu wengine wamelala wewe umeamka ya kheri na hii swala ya usiku ndugu zangu ni waislamu ina siri kubwa sana ni swala ayo ina siri kubwa sana hebu jaribu kama ulikuwa jaribu kuanzia leo ufanye hivyo lakini usimjaribu Allah jalla wala fanya huku ukiwa na yakini kwamba unaeleza jambo ambalo lina manufaa kwako kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya hii akasema mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya hii anasema thumma tala tatajafa junubu anil madaji zinaamka mbavu zao kutoka vitandani mbavu zao zinaamka usiku kutoka vitandani yaduuna rabbahum wanamuomba molao khaufan wa tamaa wakiwa na hofu ya kuadhibiwa na Allah huku wakiwa na tamaa ya kupata mafanikio kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma razaqnahu biquna, pamoja na hayo baadhi ya hali tulizowaruzuku huwa wanazitoa katika kusaidia wengine wasiokuwa nacho. Fala ma ukhfiya lahum ayun, nafsi haijui ni kitu gani ambacho Allah ameifichia katika jambo lenye kutuliza macho. Ina maana kwamba hii swali inasababisha Allah jalla waala kukulipa malipo ambayo yatatuliza jicho lako siku ya Kiyama, wakati watu wanahangaika, watu wamepata tabu katika kiwanja cha mahshar, wewe jicho lako limetulia, sababu ulikuwa ni mtu ambaye usiku wa manane unanong'ona na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema jazaan bima kanu yaamalun, hayo malipo ulizo cha macho ambacho utakipata siku ya Kiyama, jicho lako litatulia. Hayo ni malipo kutokana na yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Allah tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. العالمين والعابة تين ولا عل على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله صلى الله على آله وأصحابه وسلم maneno haya tunapoyasikia na waliokuwa wanamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam bora basi na sisi tutie nia na tumwa Taala tuwe kama watu hao ambao wenye kufanyia kazi hayatari hii hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea na hayo yakujulishe kichwa kichwa cha jambo hili tuliloko nalo, kichwa cha dini yetu, yani kichwa cha dini yetu wa amuduhu, na nguzo yake mili ulati wa dini yetu wanamihi kadhalika mkubwa ni sana katika kujulishe la ya rasulullah mwasema kwa nini mjumbe wa Allah nijulishe na haja mimi kujua qala mtume rasu amri cha dini alislamu ni uislamu uislamu huu dini yetu na ndiyo kikio bila ya hakuna Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yabtaghi islami din falan yuqbal minhu, ambaye kadi ni nyingine tauhidi haikubaliki kwake mbele Allah, wa huwa fil akhirati, chuma cha dini tu Uislamu, na Uislamu uko kwenye sehemu salama. Wa amuduhu asa, na mhimili wake ni swa Muhimili watu muhimili wa jambo letu hili ni swa Swala hii hapa chana kila muislamu awajibika kuswali swala hizi tano usiku na mchana, Allah jalla waala ameradhishia, ni wajibu. Ukiacha kuswali huna chako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti cha kuswali, wewe ni mari sana, tena ni mtu ambaye watakikana watu kuogope maana huyo yako na ndoa muhimili wa dini na dika wadhiri watu sanamihi, sehemu ile ya thamani dirwa ni kilele na sanamu ni, ni nundu ni nundu ya yangamia. Sasa hebu ya dini yetu aljihadu, jihadi ndio ayo inayosimamisha dini. Jihadi ile sheria ayo inasimamiwa jinsi inavyotakikana, ndiyo inayosimamisha dini na ndiyo inayofanya Uislamu sehemu ambayo kwa sana. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiru li, je nikufahamishe mmiliki wayo ambayo dakaja anaweza na kuyafuta yote hayo qultu bala Allah nikasema kwa nini ewe Allah nifahamishe faadhabani sallallahu akashika ulimi wake akautoa ulimi wake akaushika namna hii alafu akauachia akamwambia akamwambia Muadhi kufa alaika hadha zuia uliwe unazungumza maneno shirki, usio unazungumza maneno yasiyo na faida, usio unazungumza maneno ambayo yatakupelekea kuadhibiwa mbele ya Allah jalla waala. Ulimi ni hatari sana, unakupelekea ukakufa, kupelekea ukawa mnafiki, unakuisababishwa ulimi sana ulimi ulimi nyama kidogodogo, lakini kinaweza kikaharibu kikapelekea hata taifa zima kufurika sababu ya ulimi kuffa hadha, zuia ulimi wako Muadhi, hakikisha unalozungumza ni neno ambalo umeli, umeliangalia kwamba halina manufaa, au kwa wale unaowaambia bil akhir falyaqul khair, muamini Allah na siku ya mwisho aseme kweli. Naam au liasmut au kama hana nyamaze, acha kuropokoka kutumia ulimi. Allah jalla waala, utikari, leta tasbihi, soma Qur'an, pata thawabu kuliko kukaa unaongea ambayo hayana faida. Kwa hivyo Mtume akatoa maelekezo sikuzuia ulimi. Muadhi akashangaa, qultu, akasema wa inna la muakhadhuna bima natakallam, wewe nabii wa Allah ina maana kwamba taadhibiwa kwa yale maneno tunayoyazaa. Akasema sallallahu alayhi thakilatka akuwe Muadhi وهل في النار aluhim قال على مناخرهم illa hasa alsinihim hili kuna jambo ambalo litawaingia wingi zao au mapua zao watadumbukia moto wingi sana yao ingiza motoni zaidi uvuno ambao sadhari tuchunge ndimi zetu yaliyozungumza che kwamba unazungumza maneno ya sawa na kadhalika usizungumze maneno ambaida na Tirmidhi na akasema na kuna nguvu kazi haya ambayo tuliyoyasikia hapa ili tuweze pata na utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama tuwe ni wenye peponi wenye kushwa na moto atina fi dunya hasana wa qina adhaban sallallahu ala nabiyyin wa ala alihi wasallam tasliman